Når nettene blir lange og kulda setter inn, så sier vesle musemor til ungeflokken sin. Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feire jul igjen. Hei sann og hopp sann og fallerallera, på julekvelden da skal alle sammen være glad. Ja, musemor er flittig og tar et stykke kull og sverter tak og vegger i sitt lille musehull. Golvet feier ungene, de danser som en vind, og sover borti krokene med halen sin. Hei sann og hopp sann og faller alle av, på julekvelden da skal alle sammen være glad. Omsider kommer kvelden som alle venter på, og musefar han trekker fram en støvel utenpå. Den pynter de med spindelvev og småspikker og sånn, og så putter de ei flaskekork i hempa på'n og hopp sammen faller allera. På julekvelden da skal alle sammen være glad. Og musefaren sier nå skal vi danne ring. La støvlen stå i midten, så går vi rundt omkring. Vi gir hverandre halen som vi kan leie i. Og én og to og tre, og så begynner vi. Hei sann og hopp sann og faller allera. På julekvelden da skal alle sammen være glad. Og julematen deres, det er ei lita nøtt. Og så et stykke drapspapir for den som liker søtt. Og musemor har stillet opp en fleskebit på skrå, og den får alle sammen lov å lukte på. Hei sann og hopp sann og fallerallera, på julekvelden da skal alle sammen da rause bestemora er også kommet inn. Nå sitter hun og koser seg i gyngestolen sin. Det er ikke ordentlig gyngestol, det er noe som alle vet. Nei, hun sitter der og gynger på en stor potet. Hei sann og hopp sann og faller alle da. På julekvelden da skal alle sammen være glad. Så hopper de, så danser de, så traller de en stund. Til musefaren sier det er best vi tar en blund. Og ungene de legger seg mens pappa holder vakt. Men selv i søvne traller de i hopsa takk. Hei sann og hopp Nå faller alle av. På julekvelden da skal alle sammen være glad. Og bestemora Jespers, så sier hun som så. Det er moro sant med jula for dessa som er små. Og hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle om et år feire jul igjen. Hei sann og hopp sann og faller alle av. På julekvelden skal alle sammen være glad.